Prečo je tá čera voľa drahšia? Prečo je tá čera voľa drahšia? Pretože sa po nej chlapci vláčia, pretože sa po nej chlapci vláčia.